other. Arratxalde honen tzuleok eta ongi etorri metal Ongi etorri azte bat gehiu metal garrasira erratiko metal saioriko berenera eta bakarrenera ere bai hemen. Larogeita beratzi punto zazpian eta larogeita mar punto bostean. Irrati bidez eta interneten metalgarrasian.wordpress.com Gainera Twitteren ere bai gaude, abildua metalgarrasia, e e, e, e, Facebooken ere bai, facebook.com barra metalgarrasia eta... E, email E-mail ere bai, kontaktatu gait, zakezu, eh, tori? E, abildua gmail.com Juhu! Skype falta zaigu, ja. Skype, eh. ah, ez, Skype ez, mes ez. Ja, gandu neretzako ez dut erabiltzen. Ah, Lehen gogunean agregatu zian Facebookera tipa bat, Sudamerikana bat, eta berak idazten du horrela dena oigan ez, eh, aldatzen ditu zeak eh, k letraekin jartzen ditu, dena horrela gaizki datzit, eta esaten diz, porke eskribes raro? Berak zuen. <laughs> Bai. bai, horrelakoa da jendea. <laughs> Jaun Andreok, interneten jendea da oso ik, bikaina eta ikaragarria. Eta zer komentatu behar dugu? Ah, bai, atzo, atzo ez dakiz den e, ostegunetan, lenguan berdina gertatu zen, eh, atzo berrogeita maika deskarga izan genitun e-boxen, azkeneko saiotik. Osa, nire ditu nintzen, nola, egin? <laughs> Baina igual ditu jarretze jipio bat, orain milioika eta milioika gehiago, ez? ez? Lehen milioika zeden, orain, fuah, milaka milioika. Ez, eskerik asko, e-boxetik eh, e, eh, entzuten gaituzu noi, badakizue, beti bezala, ba, gustatzen bazaizue, ba, ah, gustatu zait, eskua gora, edo horrelakoa, ez? Eta gainera bai komentatu behar genuen, ba, blogean e, eh, eunda berroita mairu sarrera, atzo ere bai, izan zen nola, egin... <laughs> E, eta, bueno, ba, eh, bietan, ba, ez dakit, e, e, bueno, rekorra den, uste dut ez baina, bueno, denboraldiko rekorra izan daitekeela bai fijo, ez? Bai finkoa. Zike, emakumaren eguna baino lehen, metalgarrasiaren eguna ez bai, dugu, metalgarrasia, bai, bai, bai, bai, bai, bai, emendekan aurrera, metalgarrasia martxoak zazpi, metalgarrasiaren neguna. Zuen eguna, ah, ez, eskerrik asko entzuten gaituzun guztioi, badakizute, ba, bueno, komentarioak eta hori, e, kritikak, zorrotzak eta ez zain zorrotzak, bere ba, bai e, jasotzeko ba, ba pres gaude, prestatu gara. <laughs> Bai, prestatu gara, bai. Eta, eta hori ba, nahi badozute, ba, ezakit zerbait proposatu edo, ba, ba, bueno, ba, dakizute, hortikan egin dezakezute. Eta zerrekin hasiko gara, ah, bai, menuarekin zer dago gaur, eh, chef jauna, Beno, ba, gaurkoan... Eh, sarrera... Jarri, jarri frantxez eh, azenta, mesez. Ba, gaurkoan, sarrera bezala... Esan du frantxez, ez iparraldekoa. Ah, tori, tori, hola. tori! Ho, ho, ho, combo breaker! Mm. Ah. <laughs> bueno, gaurkoan, eh, hasiko gara Metal 16 tartearekin, ja... Ander, ta tartea jartzen dugu, ja, pixka fijatu gara, ez? Bai, bai, bai, bakoetzak hartu ditu bere, bere, bere tokia, ez? En... Metalaren nabean. <laughs> e, esan bezala, Metal 16 e, eh, karriko dugu, e, aurreko astean e, patu ezela, lotura indugu aurreko asteko taldearekin, eta den gaide de, talde suediarra karriko dugu. Beste dik, ba, elkarrizketa, saioko lehengo, elkarrizketa! Eh, Elkarrizketa! Elkarrizketa! <laughs> jarri behar genituen txaloak. Latadun txaloak edo horrelakoak, ez da? Bai. Bai, eh, errio joaren eh, taldekide bati, eh, Mikel Bezarra ingo digu elkarrezketa, dena ondo atertzen bada eta telefonoa ibiltzen bada. Ba, gaur egon eh, izango dugu, tarte horretan elkarrizketa errio joari. Eta amaitzeko, amaitzeko zer? Amaitzeko ba, zure tartea. tartea beti bezala. Metal librean. Eh, Separate fifth eh, gaizki dut, horre, eh, bai, peinon, bueno, fit, <laughs> taldea, izango dugu, eta hori dena, eta musika gehiago, eta metal gehiago, eta salero gehiago, hemen metal garrazian, hitz egiten dituena, Andero Mazal, Brutal Speaker, ai, gaizki zartu dut, ia, eta kristalatzean eh, zuzendari eta produktore jauna, ai, erdiri arte, Eta Saiorekin azteko, ba, bueno, e, ankor taldea ekarri dugu, e, Kataluniarrek e, bideoklip berria estrenatu dute, eta, bueno, pendintzula osoan pizkanaka pizkanaka ezaguna geriten ari dira, e, hori, abesti berria, bideoklip berria aurkeztu dute, abestia, my, e, my, own, Angel. E, diskotik atera dago, 2000 eta maika aurkeztu zena, e, abestia, esan bezala, ba, I'll fight for you, Zuregatik borrokatuko dut. You still feel kabinan hor dugu <laughs> distorsioa zer ekarri diguz gaur ba... gaituz, gaituz zer gaituz gaur ni eta metal garasiz milioika zale guzti hori da, ba, pasaden astean esan bezala, ba, kasu honetan aitorrek azteko makarradan dan egin oiduan bezala ba, armi arma sare txiki bat lotu dut pasaren astean e, izan genituen Sonic Syndicate eta gaur dakardan Dangaidit e, eh, taldearen artean. Ba, izan ere, eh, bueno, gero e, taldeki... Izan ere, bukatu dut, ez, ez dakat zer esateko. <laughs> ez taldea e, aipatzean nabarituko da, bueno, guztiak daudela lotuak, bueno, erdia bintzate lotuak direla Sonic Syndicateri, eta ba, dengaidete taldea sortu zen Richard Siuneson abeslariak Ba, 2010ean e, taldea gutzi ondoren, Sonic Syndicate utzi ondoren, ez baitzegoen ados ba, taldeak zer eman bidearekin, e, komertzialegia ari zela iruditzen zitzaiolako. Zer, gustatzen, zarete komertzial batzu. Nik eratzen dukari motxo eta zuek aragardoa. Dira, diferentzia irrekonziliableak. Eh? Osa, bai, bai, bai. Gogorra, gogorra izaten da, so traumatikoa, ez, e, taldearen austurak. Alkolaren gatik, <laughs> Mi esker aportazio horregatik. Eh, <laughs> ba, esan bezala, proiektu berri bati ekitea erabaki zuen, eh, metalcore aurrekoan taldea bezala eta death melodikoa pixka tartekatuz. E, taldea ba, sortzeko batu zitzaion Roland Johansson, e, urte baldenago 2000 beratzean Sonic Syndicate utzi zuen kitarra nausia eta hau egiten zituena. Eta uh, baita batu zen ba, Richarden anaia, Roger Sioneson, ba, momentuan oraindik e, ba, Sonic Syndicateko kide zena, baina iaz e, utzi zuen ba, bi proiektuak aldi berean burutzeko gatik, Eta gero ba, taldea osatzen dute Henrik Carlsonek basuan eta Richard Schilek e, baterian. Ez da, ez da, komplikatu ez. Eh? duzu taldea direlako komertzialak, Eta etortzen zaizu talde erdia, zure taldera. Ez aurrekoa e, ja ja zegon eta bere ah, ah bere bueno, bueno, eta bere anaia, gaina bere anaia jarritzen zu taldean. Ah, Zeratzen ez, agur eta bere anaia gelditzen da. <laughs> agur anaia, agur. Ira baziko zaitu. Anaia sartu zen ere proiektu berrian. Neko, ah, ah, bitxia dena. Azkenan joango da bere proiektutik oso komertzialek izango direlako. <laughs> Ikusiko zu, ikusiko zu, bai, fijo. E, bueno, e, ba, ekarpen musikalari dagokionez, bi e kaleratu dituzte lehena Nightmare Land izenekoa. E, mi, bi mila maikan eta Bigarrena ahiaz e, Invasion izenarekin eta Estudio lan bat ere kaleratu dute, e, bi mila maikako amaieran izan zen Hellfrost izenarekin. Eta, bueno, ba, etzen hor geratu pixka teliskarra ere, ze... Egon ziren hostiak, porrokak hor. Nola ez bait, e, sinatu zuen... Matxetazoak, buruan. Sinatu zuen... E, Beste taldekide guztiak onartu behar zutela... E, klausula bat. Bai, klausula antzeko bat. aurreko proiektuko abestia kantatzeko, eta azkenean orain ezin dute. Ze denek sinatu behar zuten, eta ez dakit zer, eta hor egontzen mobidaren bat, eta... Míralo tu, ze txoria, ke pájaro. <laughs> ha, bai, nasuki. Eta hori, ba, ba en, eskatzen bezala idatzi zuten, ba, hori berak, ba, jende igual entzuren zituztela, ba, e, asierako e, abeslarianarekin, e, abesti horiek, baina, bueno, ezin nesko izango zela, ba, hori klausula horrengatik, eta Bueno, pues, horrela da bizitza, egin zazu behar duzuna. Hori da, eta aipatu ezela, ba, kaleratu duten diska bakarreko abesti bat ekarreko dugu, Betrayer of the Code izenekoa. Oh, kodearen traidorea! Bai, hor dago. Oh. <laughs> eta... Hor dago, bai. Igual da, pixka... Da, eh, Hortaz, ka, ez, ez, ez, ez. Beste talearekin, no, ba, da, mezuren bat, hor. Igual da, beste insulto bat bezala, ez? Igual da, ba, raperoak egiten duten hori oiarren borrokak, ez? Bai. Ba, metalaren borrokak, ez? Metalaren oiarrak. Hemen, metal garrasian. Ba, hortxe, Betrayer of the Code, The Unguided. Hau da nahiko, makarra nahiko potentea, egui, eh, arritzen naiz, ez? arritzen naiz, ez? Eh, metal 16en sartzea talde hau, bueno, ez dakit, besta beste gizte ditu entzun. Bai, bestea zen, igual pixka txua gau, kanien zen, bai. Bueno, jarretzen dugu metal garazian, eta seguren nik, ba, azteko eta hilabeteko bombazoarekin, Ba, izan ere, Iron Maiden Britaniarrak Bilbon irekiko dute zuzeneko bira berria, maiatzaren nogeita zazpian. Honetan, Seven Son bira originaleko abesteak joko dituzte, e, kontzertua barakaldoko beken e, izango da, eta lau mila zale izango dira horregoteko zorionekoak izango direnak. E, jarri genuen linka Metal Facebookean, eta horrein entzengo duguna, Iron Maidenen, Can I Play With Madness? The fucking scared is crystal ball So the hellfire's raged in his eyes. He said, You wanna know the truth? I'll tell you the truth. Your soul's gonna burn in the lake of fire. moztua musika, <laughs> horrentzun dugu, Iron Maidenen Can I Play With Madness izango da, ba bueno, disko horretako Seven Son eh, diskoko, bueno, Seven Son birakoa, Seven Son of the Seven Sons abesti famatua sartzen zen diskan, eta, eta bueno, eta hori, lau mila sarrera bakarrikan, gareztia berroita mabi euro ikusiko dugu hor egon eta hor segurenik egongo egongo den, egongo direnak agian, Ba, herri oiuko taldekideak dira. Haupa, eh, entzuten diazu? Bai. Mikel Becerra, herri oiuko gitarra jolea. Bai. Ongi, lehenik eta behin ongi etorri eta mila esker eh, saio, bueno, elkarrizketa txiki hau eh, onartzagatik. herri bai, esko <laughs> Zer, zemuz Ba, ondo hemen gaude, lokalean. Ba, e, lokalean horre daten kalimotxo fijo. Eta porroak erretzen. Gaso, kamara bat hemen, edo. ba, bueno, hasiko ara pixkate eh, elkarrizketarekin, ez? E, ba, bueno, ba, lehenik eta behin, ba, hori, ze, zer, modu, eh, zer moduz ez, e, doa kaleratu berri duzuen argea diska berria, aurkezpenak, uste dut durangoko azokan ere izan zinetela, Eta, bai. bueno, ba, zer moduzko izan da, ba, ba, diskak izan duen arrera eta taldeak izan duen arrera, ez? Bueno, ba, diskoa atera genuen azaroan eta handik aurrera kontzertu pare batzuk duk ditugu eta, bueno, azkenengoa antxoken izan da oso berezia eta ez dakit ez dugu asko aprobetsatuko diskoa, ze, ba, apililan sartuko gara beste bat grabatxera, baina, bueno, Ui, ui, ui, hori da primizia hemen eh, eh. metal Bai, agian bai. <laughs> Eta esatu zute, ez duzutela, disfrutatu hori, pixka bat? Eh, zer eh? ez duzutela ligatzen taldearekin? Gutxi. <laughs> <laughs> Ongi etorri euskal Ongi etorri euskal herri mutil. Eh. bueno, bueno. E, bai, jarretzen du. <laughs> Eh, ba, bueno, e, nola, e, bueno, bai, e, pixkat, agienez, ah, komplikatu izan daiteke, ba, hori, e, batzuk rap talde batetik etorrita, beste batzuk, ba, bueno, e, metal, e, metal soinuei gustatzen zaiz, e, zaiela, ba, besteari e, punk doinu nola bukatzen du, ba, talde osoak, ez, batera? Bueno, ba, Eh, galdera horretarako, ba, pasatuko dizu, ba, abeslariekin. Hombre, hombre, Iker eta Iker. Bai, kaixo. Aupa! Bai, aupa? Aupa, hi. Bai. Gabon! Gazera, ba, gara, gara, ez dago demen, eta gozarekin, eta ez dugu entzuten. <laughs> bai, gai. Gaizki, gai, gaizki, hemen beti telefona gaizki entzuten da, lasai, baina, bai. bueno, momentuz nik ondo entzuten zaituztet, eta uste dute... Ba, eh, Venga, bota, ba, orduan, ba, nola bukatu zenuten, ez, e, taldeki dugustiak e, eh, banda barean? ba, bueno, e, babeslari biok, ba, geunden bezetate baten, revolta permanent izenekoa, eta egiten genuen, ba, holan, rapa eta tablako musika, eta, bueno, elkartu ginen nikerekin, ba, mm, ba, genuen asmoa nola, egiteko, ba, besti gainero bat, eta azkenean, ba, zuzenekoan egiteko, abesti hori, pixkat, ba, ezakite, eh, sozoa zen, ez, egitea gitarra triotzekin, eta, bueno, batu ginen, ba, lander gorme dino, bateria eta monedero basua, eta, bueno, ba, bostok, azken, azken finean, ba, guztoko izan genuen taldea, hasi ba hori, zegoak egiten eta, eta pizkanaka pizkanaka bat azotez taldea, eta hori, horrein arte hemen gaude. Eta, bueno, eh, lagunak zineten lehenagotik, edo klasekideak, edo, bueno, eh, ezagutzen zenuten beste enbandak, edo nola, nola izan zen hori ba? Ba, bueno, hemen nauni besta bezlaria ikera binaga, eh, <laughs> hori eh, apalteko, gabon, gabon. Eta, bueno, bai, baginen, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, e, klasean elkartu ginen mama ba, biurtekin e, eh, eso ginenean, eso ikasten hasi ginenean eta eta besteak eta besteak ba ere ba gure ikastetxean, gure institutoan, baina, bueno, e, haiekin klasean ez geunden. Bu, haiek dia Baina, bueno, musikaren, musikaren bitarrez hasi ginen ezagutzen elkar eta hemen, hemen amaitu gara. <laughs> Hasieran zezien beste klasekoak ez, los txungos ez, e, futbolera jen aurka <laughs> jolasten zenuten bai, <laughs> bueno. Bai, bueno, porroka. Bari, e, musika eta letrak e, denen artean sortzen dituzute, edo, e, edo bueno, zuek bi ikerrek... Eh, bai, hori da, bi ikerrek egiten juguna dira, dira letrak, ba, gure, gure letrak zen ditugu gure parte, eta gero musikarik elkartzeko momentuan, Mikelek eta Aritzek normalean ba, eta gitarra egiten duten musikarekin elkartzen ditugu ja guztioko atera baina hori, bakotxa du bere lana eta bero elkarketa prozesu bat egiten da eta horrela teratzen bestia. Eta ez da gertatzen ez, horrelako ah, arroi hori idatzi duzun ez eh, gustatzen ez? E, nahi dut ez dakit teletabien abesti bat edo? Ez, bueno, <laughs> haiek ez dira sartzen gure lanean eta hau ez gara sartzen haien lanean. Bizkat, bai, ba, komentariak komentarioak eta, bueno, hau aldatu alda, hau ez, tal. Baina normalan bakotxa bere lana egiten du eta normalean guztuko dugu dut egiten dutena. Azkenean guztiok egin dugu berdina, ez dago, ez dago ara handirik. Mhm. Eta guzti hori komunean jartzeko, azkenean nola egiten duzute musika eta letrak denak ondo lotzeko edo? Ba, normalean nahiko simplikaten da, zen azken finean e, abeslariok egiten duguna, egiten eh, duguna e, prinsipioz da rapa. Eta beraz ba, gure rapa bestiak edo gure rap letrak sartzea, sartzea edo musika estiloan nahiko, nahiko erraza izan hori da. -hmm. Baina, bueno, estribiak eta egiteko pizkat melodikoagoak eta abentzen azteko eta ba, bai da pizkat baina, bueno, horran egiten atera esakegu arazori gabe. Mhm. Eta aipatzen duzula rapa, e, bertatik hartzen duzute gizartaren arazoak salatzeko joera hori, e, bueno, palestinari buruz ere aritzen zarete, e, hori hortik dator nolaz baita edo? Rapetik eta gizartetik beretik ere, zen azkenean mhm. ez dugu bakarrik ez gara bakarrik e, rapean fijatzen kritikak egiteko, baizik eta gizartean, eta lizartean guzko kritikak egiteko. Azken finean, ez dugu egin nahi besteok egin dutena, beraz, arazo errealez edo gure arazo errealez egite du musika, azkenean, izan hori da gizarte, gizarte, gizarte arazoak e, azaltzea edo. Beraz, rapetik ez, baizik eta gizartetik beretik. Uhum. Eta gizartean ere, gure gizartean, ba, euskera garrantzitsua da eta bertan e, ba, autu hori egin duzute euskaraz abesteko. E, posible da metal euskaraz, bueno, e, bat aurrera egiteko euskaraz e, metal eginda edo nola ikusten duzute? Bai, bada posible, bada posible. Hemen gaude barakaldoko goz pertsona, barakaldon berez ez da euskaraz egiten eta hemen gaude goz, mutiko euskaraz egiten metala eta edo zein estilo, airrapa metala roka, popa eta denetari dago euskaraz e, gaztelera zego ingelera zegin dezakegun bezala, euskera egitea posiblea da, eta gu hori hori erraki du, azkenean. Mm -hmm. Pentsatzen zote, e, euskera zabesteak, e, ateak izten dizkizuela, bueno, zentzu batean edo bestean? Bueno, ba, ni nahi beste tanekide bat, eh? Gara telefon. Ba, <laughs> ba, ni bateria nahi, lande. Hau, palander, gabon. Bai, bai, eh? Ba, ba, baina etxun, etxun du gabera, eh? Ba, ba, ba, Euskarak egitean nire ustez eta azto bai izan behar. Gua entzuten ditugu ingeles egiten duten taldeak eta bat ditugu guztoko. Orduan ez dakit, alemaniar bate gure musika entzuten badu, azken feinea musika da. Nahi badu gulertzea letra zer zaten duen, ba bila desala ez dakit. Tradutore batean edo alako batean. Baro, <laughs> nire guztetzen eza erretzekin de batxin eta ez dut gulertzen aien letra. Egia, <laughs> egia bai. Hori da. Egin eta, egin eta. Uh -huh. Ba, egia da. Eta gainera, ba, euskera aipatzen dugula, ba, Mikel Laboaren e, baten azken notak abestiaren koberrara egin duzute, ba, euskal kulturaren mito bat azkenean ere. Ba, martxa bat egin dut, bai. Bai, hori zehantzen, ba, bat ez ere abeslarien proposan bat, da, gero frogatu gertu guztio zertean, da, da ondo gara zuzen, azkenean, ba, ez da, Bai, aurrera, aurrera eraman genuen, eta diskoan sartu genuen, azkenean. E, aipatzen genuen e, lehen eh, ikerrekin ba, e, gizarte arazoen aipamena eta zentzu horretan ba, baduzute abesti bat ez bufoiak aipatzen dituzutena, zentzu dira egun e, gizartean bufoiak edo... Bufoiak? Ba... ba zentzu dire, ba, ba... Ana Mato eta Rajoi. Ba, Ana Mato, eta... Martina laguna, eta lagu. Hombre, Martina, bai. bai. Azkenean, ondo bizitzen ez adituzten persona. Zaki, beti hau zera... Ba, ez, eh, adezte esaten duguna, gai enbozera dut kate eskuetan da nahi duten egiten dute. Mm -hmm. beste guztiak, ba, aldugun enean, ba, kexatzen gara guk musikaren bidez. Arrela, Eta, bueno, e, zuz, zuzenekoari dagokionez, e, argi da, ba, bueno, Facebookean eta ikusten dizugena, e, ba, maite dituzutela zuzenekoak, zer eskaintzen dizue ba, taulara igotzeak, e, jarraitzaiekin kontaktu horrek? Ba, ba, hume, kontu hartu behar dugu, ba, gara, asko zaiten duen talde bat, barduan, horiek eragiten du, ba, zuzenetan, ba, harik eta horren egiten dugula, gehienetan, edo behitza zailatzen gara, eta ez baki, guretzat, e, ez denak batera igotzea, ba, ba, handiena da, ez baki. Gu bertan, basoro bihurtzen gara, batez ere Mikel Elbezerra, ira jolea. <laughs> izan ere batzutan jautsi da, ez denak dugitik, baita ikerdiak ere, baina bueno, hor orgoian beste batzana batzuk izan behar gara. Gero, be lurrera jaitzen garenean, alter alki <laughs> lurrera garenean, ba, behar bada beste batzuk gara. Azken, azken finean ez, e, zaretenen eh, alterregoak, ez da? Kar, <laughs> hori, beti. Liatzera. <laughs> e, bueno, disketxe batekin sinatzea lortu duzute, e, e, nola ikusten duzute torkizuna ez? Torkizuna? Bai. Bueno, Ba, gu etorkizunean izan edertu, behi egin Ba, egunero esanetzen dugu, egunero abestiak egiten ditugu, eta bizketxeak edo, zera, zei gure, gure, gure musika badu, eta gutaz abestu altzen badu, ba, horrela jarraituko dugu. Gu balakigu, dugu, etalkera behar bada musikaz, ez gara biziko, baina musikarekin hori ziur. Tarduan, ezta, ez dugu egiten beste batu egiten musika. Guretzat egiten dugu, guztoko gugolado, eta horrela segituko du. Ai, hori da ez, e, bakoitzera, eh, bakoitza berentzako egin behar du musika ez, bestela beste gustupean eh, egoten bazara, azkenan e, komertziala edo horrelako etiketa jartzen izkizute ez? Hmm. Ba, ba, guk ez da ez ezagin, alako elgururi, guk pentsatzen dugun ezaten dugu, pentsatzen dugun moduan esan mungo beti, eta ba, eta... gustoko badute jendean txuko dut, eta bestea ba, badokate beste talde batzu. Baita, nera rap metal euskeraz, ba, ez dago eskintza handia, ez dut ezagutzen nik zue, zue ez gain ba, beste talderik. Beraz, e, zentzu horretan ba, baduzute ez, e, kutsu hori ez, eh, tarte hori ez? Bai, bai, bai, bai, da, du askotan pentsatzen hortaz, baina bai. <laughs> Somos especiales. Bai, no, bastante, ez no e, eta bueno, e, musika edatzeko orduan, eh bandkanpean e, eh, ba, jendearen eh, borondatera diska eskuragarri jartzea erabaki duzute, e, nolatan erabaki hau. Bueno, ba ez dugu uste musika zera ez dakit, negozio bat bezala ikusten. Gure ustez, azkenean kultura guztion eskuetan egon behar da, eta ez da, izango zagit. Legoizkoa, hori da, azkenean badago gadokagu abesti bat, aizago eh, esalgai esaten duena, eta zentzu denetan ere bai hartu esakegu esalgai da salgai. Eta, ba, ikusiko dugu zenbat balio dugu. <laughs> Beraz, e, pentsatzen dut, eh, internet eh, ez duzutela oztopo bat e, bezala ikusten, baizik eta aukera bat bezala ez? bai, bai, bai, azkenean edabide berriak ba, alako aukerak ematen dituzte, orduan ez dugu inoiz, ez dakit, ez dupori jarriko beste jendea gu entzutea, ez, ez, ez, da logikoa, ez dakit. Mhm. Eta bestetik, ba, ekanean, e, eh, iate batzuk barru, hemen e, iparraldean izango zaituztegu Euskal Herria zuzenean jaialdian, E, lehenengo aldia izango duzute iparralden, e, eh, nola gogo zartzen duzute? Ba, ba, iparraldean no, egon gara bitan, uste du. Uh -huh. Egon ginen zaran, da egon ginen donaiztien, matzularekin batera. Uh -huh. Da, da jende, jende soroa, benetan gara. Oso gustura, oso gustura. Oso ondo jaten da. Atzo gafan genuen. Atzo gafan genuen. nio, ez da? Bai, bai. <laughs> eta, bueno, ez dakit, e, ja pixka eta eh, ez dakit, eh, esan gabe geldituen zerbait, edo zerbaiteri, e, ba, ez dakit, garrantzi eman nahi diozuten, edo mezturen bat bidali? Bueno, ba, Mikel nahiz berriro, eh? Hau, <laughs> pa, Mikel. <laughs> E, bueno, ba, ez dakit, e, gogaraztea ba, martxan daukagula bi kontxertu, Eh, Amazeian gaude larrabetxuko gaztetxean eta 22 bian eh gaztetxean eta, bueno, gero dizkaberia grabatuko dugu eta, bueno, jendea adiekotea. Uh Ederki, ederki. Eta hoi, ja, ja pertsonala nere partez, eh, bidali aldez, eh, dieza, no esaten da hori aiert? Diezak eguzu. Hori, hori, eh, hori, aiertek esan duena, <laughs> eh, bai. eh, agur bat edo metal garrasiari, mesedez? Hombre, ni eh, erabaki intenduen, ba, abertitxo bat jartzeko. Oi, Zea vale. posible den. Bai, bai, pixka bat, bai, denbora dago, bai. Denbora dago, zeh beste nahi zute jarri ba. Bueno, ba, nahiko nuke hor, nahiako jaitera aprovechatuz, ba, gojira pixkatxo bat. Hombre, gojira, les infanz de <laughs> Bai, hori, hori nahi nuen. <laughs> ba, ba, honekin eh, gojire, bueno, bilatuko dugu, eh, a ber, ahiartagor bilatzen, aurkitzen duzu? Mm eh orengo baina eh nik bai le bait bai itxoen eh le igual denboraldian ez bai bueno eh ez dakit bigarren jarren ez nez guatzen, bueno bilatuko dugu eta jarriko dugu fijo Baina, nahi bueno, ja, gu agurtzen, e, agurtzen gara, bai, bai. eskerrik asko, benetan, eskerrik asko, ilusio pilatea den bai, digu, ba, ba, hemen egoteak, eh, pixka E, beti, bai. bueno, badakizute, ba, ba, bueno, nahi duzutenean, ba, hemen... Eh, bai, hemen dikurbiltzen zaretenean, e, kontaktuan egon gara, elba Nahi duzute, ba, irratitik ezakit hemen egon, edo nahi duzutena, doan da, beraz, ba, ba, bueno... Bari, askerrik asko, herri oiuari, hemen gaur, ba, metalgarrasian egoteatik. Ba, zuei, benetan. Eta, eta gian urrengo astean, e, tartetxo bategi egin, egin algaituzu, izan daiteke? Perfecto, perfecto. <laughs> bueno, guk eh, bidaliko dizugu. Eh, mez... Eta Presio egiteko ba hori mezu batzuk bidaliko dizkizugu, ez? Eh, mehatxuak bai. eh, eta olako gauzak. <laughs> Eskertuko ditut, bai. bueno. <laughs> Ba hori, eskerrik asko herri herri joa benetan, bai. hemen gaur metal egotagatik. Bai, zuei, benetan, eskerrik asko. Bale, ba, agur. Agur. Eman konuken lebizitza, txuriak azaldan. Hor entzun dugu e, eh, Lenfant Zabash Ez, ondo esan dut? Kasi, Zabash Zabash, e, gojiraren abestia herri eh, eskakizuna izan da Badakizute, beti bezala, eskakizunak Egin ditzakezuetela, eta guk segurenik jarriko ditugu On, Ondo erortzen ez Ba, zai Zinen e, bien, ba, igualez <laughs> Eta, bueno, e, beste Beste asteko berri bat e, oraingoan ba bueno e, Alexi Laijoren e, Children of Bodoneko mutilak udazkenean Euskal Herrian izango ditugula argitu dute ekainan aterako dute disko, diskoaren bira burutzen duten bitartean e, azaren iruan izango da barakaldoko rockstar aretoan eta horren entzungu duguna Children of Bodone Children of Bodone en Hate Crew Death Row What you want? García Anche de Radial. Free Music. Free Music. librea! Eta metal librearen tartarekin aste naiz nere tartarekin e, Gaur Severed Fifth e, estatu batuetako taldea dugu Oaklandeko hiri Kaliforniaren e, jaiotako zuzen Jono Bacon gitarra jolea eta bezlaria da taldea sortzen duena 2008 garren urtean. Talde hau, ba, One Man Band e, deitzen, bo, deituriko adibide garbia dugu. Jono Bera da eh, musika eta hotxak idazten dituena. Eta zuzenean beste musikarietaz ba, laguntzen da. Hala ere, e, eh, lideraz gain, ofizialki, Gene Adams gitarra jolea, Ron Crockett basuan, e, Gene Walls bateria jolea eta Gene Walls bateria jolea ditugu partai bezala. Jebi Britaniarretik eta Bay Area deituriko eskualdetik eh, ateratzen den musikatik influentzia nabarmena du e, eh, talderen soinua. E, Bay Area da, ba, bueno, e, Kalifornianan batez ere larogei garren amarkadan ateratako ba, hainbat eta hainbat thrash talde, taldeen soinu hori ez. beste estiloetatik gustatzen zaien soinua eta formula ezberdinak hartuz, Eta azkenean gertat ateratzen dena ba nu, nu melode thrash heavy estilo bitxi bat eh, sortzen dute. Gehienetan abesti batetik bestera aldatzen dena. 2008an kaleratu zuten eh, lehen demoa The Night by Rain e, izenpean bi urte beranduago Nightmare by Design etorri zen LP moduan eta bueno, azkeneko lana orain dela urte bat kaleratu zuten Liberate izena eraman zuena eta ba, bueno, Eh, kritikan nahiko onak eh, jaso zituela ba, batez ere produkzio aldetikan, ez? E, tarte honetan ateratzen dituan talde guztiak bezala, dela, ba, haue musika guztiz librea eta internetetik doan eskuragarria da. Baina berezitasun bat du, ba, John O'Bacon lidera, software eta web diseinatzaia dugu, nahiko famatua eta gaur egun software librearen munduan e, askotan egoten dena. Ubuntu argitaratzen duen Canonical enpresaren community managerra bai da. Taldeaz galdetzen zaionean, e, bere helburutik garrantzitsuena, lizentzia Libre erabiltzean duten talde bat e, noraino iritsi daitekeen ikustea da. Musikaren egitura ekonomikoaren barruan, ba, ba bueno, noraino iritsi daiteke, ez? oso garrantzitsua da ere eh, komunitatean kolaboratzea taldearekiko, e, zaleak izaten direlako, ba, diru laguntzak egiten dituztenak, taldeak diskoak grabatzeko eta erabatean ba, produkzio profesional bat eh, ordaintzeko ba, al... al Al, al, almenak egiten dituztenak. Informazio gehiago nahi baduzte, ba, Open Metal Cast saioan elkarrezketatu zuten Jono Bacon, ingeles ez da, baina oso interesgarria eh, san bezala, ba, bueno, eh, Severed Fifth taldearen eh, libre diskotik entzungo dugu Day Prey abestia, neri asko gustatu zait, eta hor zute, Day Prey. Eh, barkatu, barkatu ez, end of days. <laughs> eta oneraino Seven Fifth John taldea eta oneraino ere bai metal ezta? Hore da, ja, ja ordua da, ordua bai. ja, ja gara gardoak ari, ditugu Ditugu, guk osten ditugu? Bai, ah, ah. ez ez gure zerbitzariak, bai, gure zerbitzariek e, osten dituzte. <laughs> Ez, eh, bueno, beti bezala, ba, ekizute, eh, hasieran esaten dugun bezala, e, kontaktatzeko bideak, ba, bueno, Facebooken aurki gaitzak ez duela, tori, e, facebook.com barra metalgarrazia, e, Twitteren ere bai, abildua metalgarrazia, e, blogaren bidez, metalgarasia.wordpress.com, eta bueno, eskakiztunak eta nahi duzutena, ba, hor aurkitu dezakezute, eta gurekin komunikatzeko, pues, e, e, pues modu oberenak. E, eta hori, eta, bueno, eskerrik asko entzuten gaituzun guztioi, batez ere eskerrik asko ere bai herri oiuko taldekoi, ba, gaur elkarrizketa txiki hau izateko, ba, bueno, e, prestatu direlako, eta, eta bueno, ba, sakrifikatu dute ostiraleko hogei minuto horiek, ba, ba, bueno, gurekin hitz egiteko, e, benetan berri eskerrik asko, herri oiuko taldeko eta bueno, eta hemen oneraino da iristen da metalgarrazia, gaur eskakizun batekin, ez da? Hori da, gaur eh, zen ere arreba, izar hori, E, bueno, eskakizun bat e, dugu azken momentukoa oh, eta oh, sartu da hor faxetik, ez? <laughs> eta beraz, e, berarentzat Marilyn Mansonen The Beautiful People. Aio denoi. Aio.